Նախոր վանորությունների մասին համարոտ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Հանրապետության նախագահի մոտ։ Այսօր գումարվել է 6-րդ գումարման ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Մարտակերտի շրջանում ականի վրա մեքենա է պայթել։ Աշխատանքային խորհրդակցություն պետնախարարի մոտ նվիրված գյուղատնտեսության զարգացման խնդիրներին։ Երևանի բնակչուհի Ասիա Խաչատրյանի գործով բացատրությունները ներկայացրել Արցախի Հանրապետության ոստիկանության մի շարք ծառայողներ։ Ամփոփվել են դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլի արդյունքները։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը պետնախարար Արայիկ Հարությունյանի, քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանի եւ պաշտոնատար այլ անձանց ուղեկցությամբ այսօր այցելել է Ասկերանի շրջանի հարավային թև ցանոթանալու տեղի համայնքներում, մասնավորապես Նախիջևանի Գվարազաբուն Սառնախբյուր գյուղերում իրականացվող շինարական աշխատանքների ընթացքին։ Նախագահի այցի մասին առավել մանրամասն կհաղորդենք լուրերի վաղվա թողարկումներում։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք անց է կացրել աշխատանքային խորհրդակցություն շրջվարչակազմերի ղեկավարների եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետի մասնակցությամբ։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, խորհրդակցությանը քննարկվել է շրջանների եւ մայրաքաղաքի զարգացման ծրագրերին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել սոցիալ-տնտեսական հարցերի լուծմանը, հանրապետությունում իրականացվող գյուղատնտեսական աշխատանքների, ինչպես նաեւ կապիտալ շինարարության ընթացքին։ Երկրի ղեկավարը խորհրդակ ակցիա մասնակիցներին հանրարարականներ է տվել քննարկված հարցերին պատշաճ եւ համակարգված լուծում տալու ուղղությամբ։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում գյուղնախարար Ժիրար Միրզոյանն ասաց, որ խորհրդակցությանը քննարկվել է նաեւ Գառնանացանի եւ հրդեհական խարգելիչ միջոցառումների հարցը։ Այսօր ունենք մոտ 2000 հեկտար արդեն ցանված գառնանացան եւ նախապատրաստում ենք առաջիկա օրերին շարունակել մինչեւ 15000-ի, որից 10400 լինելու է պետական աջակցությամբ տրամադրվող սերմերով, իսկ մնացածը հիմնականում բանջարաբոստանային մշակաբույսերն են։ Հրդեհական խարգելի միջոցառումների ընթացքը բնականոն այս պահին ընթանում են։ Ունենք բավարար միջոցներ պայքարելու եւ քիմիական եւ մեխանիկական եղանակով եւ որևէ խնդիր այս բանը չկա։ Ունենք ծերտ համագործակցություն տեղական իշխանությունների եւ շրջանների վարչակազմերի հետ։ Բավարար եմ համարում այս բային կատարված աշխատանքները։ Բավարար է նաեւ աշնանացանի վիճակը, ներկայում որ խոնավության առումով որևէ խնդիր չունենք։ Խնդիր չունենք նաեւ վնասատուների եւ հիվանդությունների դեմ պայքարում, բացառությամբ որոշ հատվածներում, որտեղ կան որոշ քանակությամբ մկների, որոշ քանակությամբ նաեւ բզեզի հասցրած վնասներ, իսկ ընդհանուր պատկերը այս բային բավարար է։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմնական խոչընդոտն Ադրբեջանի ապակառուցողական ծայրահեղական եւ ճշնամական դիրքորոշումն է։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Մենք գիտակցում ենք, որ միջազգային հանրությունը իդեմս ՀՀԿ Մինսկի խմբի մտահոգված է այս բարդ հարցի լուծման փնտրտուքով։ Սակայն մեր խորը համոզմունքն է, որ կողմերից մեկի Ադրբեջանի ապակառուցողական ծայրահեղական եւ ճշնամական դիրքորոշումը այն հիմնական խոչընդոտն է, որը չեն կարողանում հաղթահարել լուրջ համաձայն համաձայնությունների հասնելու համար, ասել է Արցախի նախագահը։ Անդրադառնալով փախստականների խնդրին Բակո Սահակյանը շեշտել է, որ հաճախ խոսվում է ադրբեջանցի փախստականների մասին, սակայն բավարար ուշադրություն չդարձվում հայ փախստականների խնդիրներին։ Մենք բազմից նշել ենք, որ ադրբեջանցի փախստականները բնականաբար կարող են վերադառնալ Արցախի հանրապետություն, եթե ընդունեն նրա իրավասությունը, ընդգծել է Արցախի նախագահը։ Thank you Այսօր Աշոտ Ղուլյանի նախագահությամբ կայացել է 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 7-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Օրակարգի հաստատումից հետո խորհրդարանն անցել է ներկայացված հարցերի քննարկմանը։ Արցախի հանրապետության բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գայանե Գրիգորյանի ներկայացմամբ նախ քննարկվել է վերաքննիչ դատարանի նախագահ նշանակելու մասին հարցը։ Միակ տեխնացուն Արսեն Հայրապետյանը բարձրագույն դատական խորհրդի որոշմամբ ներկայացվել է ազգային ժողովին, որն օրենքի համաձայն ընտրում է վերաքննիչ դատարանի նախագահին։ Սահմանված ժամկետներում դատական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դատավոր Հայրապետյանը բարձրագույն դատական խորհրդին է ներկայացրել իր դիմումը որը քննարկվել է Բարձրագույն Պետական խորհրդի մարտի 16-ի նիստին թվականի եւ ընդունվել է որոշում parlamentin ներկայացնել նշված տեխնատությունը Վերաքնիչ դատարանի նախագահի պաշտոնում նշանակելու համար։ Վերաքնիչ դատարանի նախագահի տեխնացու Արսեն Հայրապետյանն իր խոսքում հավաստիացրեց, որ տեղյակ է համակարգի ձեռբերումներին ու խնդիրներին եւ իր փորձն ու գիտելիքներն ամբողջությամբ ներդնելու է համակարգի հետագա զարգացման գործում։ Ավելի քան 22 տարի աշխատել եմ քննիչի, դատախազի եւ դատավորի պաշտոններում։ Վերջին 7 տարիներին աշխատում եմ որպես Արցախի հանրապետության Գերագույն դատարանի դատավոր եւ հստակ պատկերացումներ ունեմ ինչպես դատական համակարգի դրական ձեռքբերումների, այնպես էլ լուծման ենթակա հարցերի վերաբերյալ։ Հավաստիացնում եմ, որ ազգային ժողովի կողմից Արցախի հանրապետության վերակնի դատարանի նախագահ նշանակելու դեպքում կներդնեմ իմ փոստն ու գիտելիքները եւ կձեռնարկեմ ինձանից կախված բոլոր միջոցները, որպեսզի Արցախի հանրապետության վերակնի դատարանի գործունեությունը դառնա Էլ ավելի արդյունավետ եւ Արցախի հանրապետության քաղաքացիների վստահություն Արցախի հանրապետության արդարադատության համակարգի հանդեպ բարձրանա։ Այնուհետև կայացած փակ գախտնի քվեարկությամբ 20 կողմ 6 դեմ ձայներով խորհրդարանի կողմից Արսեն Հայրապետյանն ընտրվել է Արցախի Հանրապետության Վերաքննիչ դատարանի նախագահ։ Լիա Գումանիստի շրջանակներում խորհրդարանի գիտություն է ընդունել Հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի նախագահ Նորեկ Գասպարյանի հաղորդումը հեռուստարադիոընկերության 2017 թվականի գործունեության մասին։ Ներկայացված միակ օրենսդրական նախաձեռնությունը բնապահպանության ոլորտից էր, մասնավորապես ընդերքի կառավարման, թափոնների եւ բնապահպանական վճարների մասին օրենքներում փոփոխ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, որը ներկայացրել է բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների կառավարման նախարարի տեղակալ Արթուր Գաբրիելյանը։ Հապոների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում կատարվել է փոփոխություն եւ լրացումներ, որի համաձայն ընդերք օգտագործման ընթացքում առաջացած մակաբացման ապարները փորձամբարները դիտարկում են որպես թափոն ու դրանց վերամշակումը համարում է ընդերքի թափոնների վերամշակում։ Միևնույն ժամանակ հնարավորություն առաջացել գազային համապատասխան փոփոխություններ ընդերքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսգրքում ընդերքի օգտագործումից առաջացող թափարների կառավարման գործառույթները կանոնակարգելու նպատակով։ Գլխադասային հանձնաժողովի ներկայացումից հետո 21 կողմ 3 ձեռնպատ ձայներով օրենքի նախագիծն արժանացել է ազգային ժողովի հավանությանը։ Օրակարգի համաձայն հնչել են նաև падգամավորական հայտարարություններ, որոնք վերաբերում էին հանրապետությունում տնտեսական ներդրումների քաղաքականության ակտիվացմանը, տնտեսական աճի ու ծնելիության խթանման հայեցակարգի մշակմանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Արավոտյան ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Մարտակերտի շրջանում։ Արցախ պրեսի տեղեկատվությամբ Մարտակերտի շրջանի Նորղազանչի գյուղի հարևանությամբ գտնվող Չեզոք գոտում ականի վրա պայթել է Hello Trust ականազերծող կազմակերպությանը պատկանող մեքենան, ինչի հետևանքով մահացել է 3 ականազերծող, եւս երկուսը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Լրատվական գործակալության հարցադրման ի պատասխան արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հայտնել են, որ դեպքի հետ կապված մանրամասները ճշտվում woman. Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում վիրահատել են Մարտակերտի շրջանի Նորղազանչի գյուղի տարածքում այսօր տեղի ունեցած ականի պայթունից վիրավորված երկու քաղաքացու։ Բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Խաչատրյանի հաղորդման վիրահատություններն արդեն ավարտված են։ Նրանցից մեկի 1974 թվականին ծնված Արամ Մկրչյանի մոտ արկա է ներքին արյունահոսություն փայծախի պատրվածք։ Վիրահատությունից հետո նրա վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր, իսկ 1987 թվականին ծնված Գարիկ Ղահիրյանի երկու վերջույթներն էլ անդամահատվել են։ Վիճակը ծանր է, տեղեկացրել է գլխավոր բժիշկը։ Պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը գյուղատնտեսության բնակավարի պատասխանատուների եւ շրջվարչակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ մարտի 28-ին աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել գյուղատնտեսական ընթացիկ հարցերի վերաբերյալ։ Խորհրդակցությանը զեկուցմամբ հանդես է եկել գյուղատնտեսության նախարար Ժիրար Միրզոյանը։ Նա ներկայացրել է աշնանացան ցանկատարածքների ընթացիկ վիճակը, ինչպես նաեւ մկնանման կրծողների դեմ պայքարի եւ հրդեհների կանխարգելման ուղղությամբ կատարված նախապատրաստական աշխատանքները։ Հարցի կապակցությամբ գյուղի եւ գյուղատնտեսության տնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը նշել է, որ նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն գառնանացամշակաբույսերի սերմերի ներկրման հետ կապված խնդիրներ չկան եւ հողօգտագործողների կողմից ներկայացված հայտերի հիման վրա դրանց տրամադրման գործընթացը սկսված է։ Արայիկ Հարությունյանը լրացիչ բարձաբանումներ է ստացել նաեւ վարչակազմերի ղեկավարներից տեղերում կատարվող աշխատանքների եւ արկա խնդիրների մասին։ Բավարար գնահատելով ընթացիկ աշխատանքների մակարդակը պետնախարարը նշել է, որ պետք է հետևողական լինել ուսումնասիրներ, որ เป զի դաշտերում իրականացվող միջոցառումները կատարվեն ագրոկանոններին համապատասխան։ Հանդիպման ընթացքում Արայիկ Հարությունյանը խոսել է նաև պետական նոր ծրագրերի մասին, որոնք նախատեսվում են իրականացնել անասնապահության զարգացմանը խթանելու համար։ Առաջին նախագիծը վերաբերում է խոզաբուծության զարգացմանը։ Այդ նպատակով Ասկերանի շրջանում առաջիկայում կսկսվեն նոր տոհմային խոզաբուծարանի կառուցման աշխատանքները։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են նաև նոր այգիների հիմնման, ռոռոկման կաթիլային համակարգերի տրամադրման արտադրման, արտեզյան ջրհորների հորատման հետ կապված ընթացիկ հարցեր։ Երևան քաղաքի բնակչուհի Այսիա Խաչատրյանի կողմից զանգվածային լրատվության միջոցներով տարածված իր նկատմամբ ոստիկանության ծառայողների կողմից հակաօրինական արարքներ կատարելու վերաբերյալ հայտարարության փաստով Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը անմիջապես ձեռնամուխ է եղել բոլոր հանգամանքների ստուգմանն ու ընդհանձակավորմանը։ Այդ կապակցությամբ Հանրապետության ոստիկանության մամլոյցարայության հաղորդագրության մեջ ասվում է. ծառայողական քննության շրջանակներում արդեն իսկ մանրամասն բացատրություններ են ներկայացրել ինչպես ոստիկանության մի շարք ծառայողներ, այնպես էլ միջադեպերի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցող քաղաքացիներ իրենց նախաձեռնությամբ։ Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը հավաստիացնում է, որ կիրականացվի օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի քննություն եւ քաղաքացի Ասիա Խաչատրյանի ներկայացրած հանգամանքների հաստատման դեպքում Արցախի Հանրապետության ոստիկանության խախտում թույլ տված բոլոր ծառայողները օրենքի ողջ խստությամբ կենթարկվեն պատասխանատվության։ Հիշեցնենք, որ գործի կապակցությամբ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հանրարարականով եւ ոստիկան Հոգեբանության պետ Կամո Աղաջանյանի հրամանով նշանակվել է ծառայողական քննություն, որի կատարումն իրականացնում է ոստիկանության ներքին անվտանգության ծառայությունը։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունում ամփոփվել են դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլի արդյունքները։ Նախարարության վարչության պետ Ռայա Մուսայելյանի հաղորդմամբ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլին մասնակցած 419 աշակերտից եզրափակիչ փուլ է անցել 77-ը։ Նա նշել է, որ մարտի 23-ից Հայաստանում արդեն մեկնարկել է օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլը։ Այն տևելու է մինչև մայիսի 15-ը։ Ռայա Մուսայելյանը հույս է հայտնել, որ եզրափակիչ փուլում Արցախցի աշակերտները կգրանցեն բարձր արդյունքներ։ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության հարյուրամյակի արթիվ Սիդնեյում Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանի մասնակցությամբ անցկացված միջոցառումների արդյունքում գոյացած 200 000 դոլար գումարը կողմի Արցախի մանկապարտեզների վերանորոգման ծրագրին։ Այս մասին հաղորդել են Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցությունից։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի զբոսաշրջության նախարարության աջակցությամբ 3 Ստեփանակերտի կոմիտասի անվան երաշտական դպրոցի դահլիճում տեղի ունեցավ դպրոցի սան միջազգային մրցույթների դափնեկիր Գևորգ Պետրոսյանի մենահամերգը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Գևորգ Պետրոսյանը ծնվել է Ստեփանակերտում, սովորում է համար 1 հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանում, հաճախում է Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի կլարնետի եւ սաքսոֆոնի բաժիններ։ Արցախցի պատանի երաժշտի անունը վերջին շրջանում շատ է շրջանառվում երաժշտական նախագծերում։ 14 տարեկան պատանին որոշել է Արցախցի հանդիսատեսի դատին ներկայացնել իր կատարումները։ Հանդիսատեսին Գևորգը ողջունեց Ալեքսանդր Սպենդարյանի ռոմանսով։ Սերը երաժշտության հանդեպ Գևորգի մոտ ցակել է մանկուց։ Արդեն 5 տարեկանում նա սրնգով նվագում էր կոմիտասի հոյնազան երգը։ Մի քանի տարի անց շնորհալի փոքրիկը սկսեց իր ուժերը փորձել նաև կլարնետ գործիքի վրա։ Պատանի երաշտին սատարելու են եկել նրա երաժիշտ ընկերներն ու քույրը, ովքեր նույնպես փայլեցին իրենց կատարումներով։ Արցախի պետական կամերային նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր ու գեղարվեստական ղեկավար ժողովրդական արտիստ Գևորգ Մուրադյանը, ով ներկա էր համերգին, իր իսկ խոստովանությամբ հիացմունքի պահեր ապրեց։ Արցախում այդ գործիքը մի տեսակ ռաբիզի ուղղվածություն ունի, դա թողազիս էր ինձ համար, որ այդ ուղությամբ դասական, բրավո, իր դասատուներին քեզ որ շարունակի մեծ ապագա է սպասում։ Ինքը Գևորգը այս ամենի համար շնորհակալ է ինչպես իր ծնողներին, այնպես էլ ուսուցիչներին։ Համոզված է, որ կհասնի իր երազանքին եւ համերգներ կունենա ավելի մեծ բեմերում։ Առաջին համերգն է, ի՞նչ ապրումներ ուներ։ Շատ լավ, տպավորությունը շատ մեծ է, ես շատ ուրախ եմ, որ այսքան մարդը հավաքվել իմ համերգին, շատ հետաքրքիր համերգ է։ Ինչպես պատկերացնում Իմ ապագան պատկերացնում եմ լավ, ելի երաշտական։ Տարբեր երաշտական մրցույթներին մասնակցած Գևորգը միշտ էլ վերադարձել է հաղթանակներով։ Շնորհավորենք պատանի երաշտին եւ մաղթենք նորանոր բեմեր։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են անձրև եւ ամպրոպ։ Ցերեկը առանձին վայրերում ինտենսիվ, վարկյանում 5-ից 10, առանձին վայրերում 15-ից 20 մետր ուժգնությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 7-ից 12, ցերեկը 14-ից 18 աստիճան տաքություն։